за це є всі сто відсотків, коли капіталізм откине колектократію. Але ж Сталін сказав, що дві системи, капіталістична і комуністична, можуть ужитись разом, що можна встановити рівновагу сил на землі і жити собі без війни. Так і багато західних політиків кажуть. Строганов вибачливо посміхнувся і обережно скинув сіру шапочку попелу з сигари в попільничку що Сталін, цей великий дипломат і найрозумніший стратег на світі це сказав, то це правда. Але для кого? сказав. <laughs> Для дурників, товаришу, для тих, хто хоче, здається, на сентиментальну казку. Це казка, ця знаменита рівновага сил, казка для політичних дітей, яких є так багато на землі. Сталін знає, до кого він говорить. Ніякої рівноваги ніколи з капіталістами у нас не було. З нашого боку є тільки воєнний камуфляж оливковим гіллям. Нехай собі тішаться дітки його чудесним виглядом і не дуже готуються до війни. Журналіст Зінчук теж обережно сунув з цигари сіру шапочку у попільничку і з усміхом сказав. Так, але як нам бути тоді, коли капіталісти на випадок розриву, боячись нашого дальшого впливу на їхні маси, причепляться до якоїсь дурниці і проголосять нам війну? Вони ніколи цього не зроблять. Вони занадто бояться нехоті своїх мас до війни. Це наш великий козир. Західні демократії ніколи перші не почнуть війни. Ми можемо спокійно видирати у них шматочок за шматочком територію планети. Не будуть же справді американські маси йти битись з нами за якусь там частину Німеччини чи Австрії, чи якоїсь іншої країни, які нам потрібні. Ну, а все ж таки. А як вони виразно поставлять питання або колектократія, і тоді їхня політична демократія у нас, або війна. Тоді що ж ми відмовимось? Воліємо війну? Строганов не зразу відповів. Він довгенько дивився якимсь мрійним поглядом на широчінь пейзажу, потім сказав, будучи добрим учнем Сталіна, я сказав би, розуміється, прийняти їхню демократію, а не війну. Як? Е, не лякайтесь, не лякайтесь, вибачливо посміхнувся Строганов. Від прийняття до здійснення дуже далеко. Але ж кажу, вони поставлять умову контролю. Будь ласка, будь ласка, тільки хто нас може проконтролювати? Чи встановили ми економічну колектократію? Встановили. От вам один завод, от другий. Спитайте робітників, як вони працюють, хто вони на заводі. Всі, як один, скажуть, що працюють вони вже по-новому, по колектократичному, що вони повні хазяї, політичні вибори, будь ласка, всі голосують за Сталіна. Так, нерішуче сказав журналіст Зінчук, але ж вони так легко не повірять. Не повірять не треба. Пришлють нам дужчу контрольну комісію, а ми проголосимо на весь світ, що ця контрольна комісія шпигуни для саботажу колектократії, для зриву миру. Ми їх арештуємо, вчинимо суд над ними, і вони самі зізнаються у своїх злочинах. Нам не повірять хто. Політики, журналісти, інтелігенти плювать нам на них. Нам повірять маси, оті маси, які ненавидять своїх капіталістів. І знову тільки ми будемо у виграші, а не вони, бо масам буде ясно, що ми за колектократію, а капіталісти проти. Так, дорогий, ідея колектократії чудесна зброя. І я не буду здивований, коли Сталін візьме її в свій арсенал. Розуміється, він її гарненько розфарбує, виставить усі привабливі боки, але служити вона буде нам нашій силі і владі. Так, так, е, знову згодився журналіст Зінчук, це правильно. Але що як капіталісти все ж таки не згодяться і не злякаються навіть мас? Не маси ж вирішують питання війни, а вони, то значить війна? А хоч би й війна. З гордим викликом випростався строганов. Ми ще побачимо, хто переможе. Росії ще ніхто не перемагав. Не переможе її Америка. З нами вже більше мільярда людей, півлюдства. Ми маємо майже всю Азію. За два тижні після проголошення війни будемо мати всю Європу. Африка і Австралія самі впадуть нам у рот, як стиглі груші.